Ciljevi islama. Pet. Očuvanje vjere, očuvanje života, očuvanje časti, očuvanje imetka i očuvanje razuma. Govorili smo o očuvanju vjere. Rekli smo da vjeru narušavaju dvije stvari. Šta? Šubhe i strasti. Strasti, te šubhe i strasti mogu biti izazvane sa dvije stvari. Koje su? Zla namjera i neznanje. I rekli smo da je ono što je suprotno očuvanju vjere prvo, to je šta? Novotarija. I danas smo rekli govoriti o novotariji. Novotarija, znači danas govorimo o novotariji zbog čega? Zato što je to ono što narušava ovaj prvi princip, a to je očuvanje vjere. Jel tako Šta je to novotarija? Novotarija je svako vjerovanje i dijelo kojim se približava Allahu Đelešanu, a nije bilo za vrijeme poslanikovog života. To je definicija. Nisu ga praktikovali ashabi, prema tome to je novotarija. A zašto vjerovanje? Zato što je opasniji dio novotarija vezan za vjerovanje. Sad ćemo doći do toga. Šta je novotarija? Svako, svako vjerovanje tijelac koji nije bilo to je novotarija. Znači, koju, a želimo se približiti Allahu Đelešanu. Recimo, <clears throat> ono što nije bilo vrijeme poslanika sallallahu alaihi ali ne želimo se time približiti Allahu Đelešanu. U smislu, recimo, automobili, avioni, ceste, i toga nije bilo vrijeme poslanika, ali tako li? Ali mi se ne želimo time približiti Allahu Đelešanu. Ljudi to izmišljaju da bi sebi olakšali život. Prema tome ne spada u novotarije o kojima mi govorimo. I to je dozvoljeno. Jel me razumijete? Znači, te inovacije, noviteti u koji nisu vezane za vjeru, za približavanje, zbog toga kažemo da bi se približili Allahu Đelešanu, to u vidu i badeta. E tada to postaje novotarija, a nije bilo vrijeme poslanika sallallahu alaihi Zašto je novotarija opasna? Prvo i najvažnije Zašto je novotarija opasna kao, kao dijelo, kao pojam? Je što ruši i negira naše svjedočenje Muhammedu Rasulullah. Muhammed je Allahu poslanik. Jer šta znači kad mi kažemo Muhammed je Allahu poslanik? Znači da vam svedimo, svedimo ono sa čime Hajde ovako da preformulišemo pitanje. Koji su šartovi svjedočenja Muhammed Rasulullah? Svjedočenje Muhammed Rasulullah ima šest šartova. Znači da bi naše, mi kad kažemo la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, la ilaha illallah ima sve šartove, jel tako ili nije? Za njih ste vjerovatno čuli. A i Muhammed Rasulullah ima sve šartove. Muhammed Rasulullah ima šest šartova koji se moraju ispuniti da bi to svjedočenje bilo ispravno. Prvi šart je pokoriti se njegovoj naredbi. Znači pokoravati se njegovim naredbama. Drugi šart, kloniti se njegovih zabrana. Treći šart, koji može biti prvi, vjerovati u ono što je rekao, znači o čemu nas je obavijestio. To je više, taj šart je vezan za kajda. Ako bude prilike jednom razradit te šarte. Znači vjerovanje u ono što je obavijestio, pokoravanje onome što je naredio, ostavljanje onoga što je zabranio i pohudio, to je treći. I četvrti, obožavanje Allaha samo kako ga je on obožavao. I osjetite da se novotarija kosi sa tim šartom direktno. Pijeti šart, voljeti ga više od svih ljudi i šesti šart, davanje njegovom govoru prednost nad svim ostalim govorima. To je šest uslova koji su učenjaci spomenuli na osnovu ajta i hadisa. I mi vidimo da se notarija kosi direktno sa tim svjedočenjem. Hvala postoji isto tako i Postoji. Možda. Postoje dva ruka. Prvi ruk je da je poslanik, a drugi ruken je da je rob. To su dva ruka. Znači da bi bilo ispravno moramo posvjedočiti da je poslanik. I to nisu radili sljedbenici knjige prije nas. A drugi ruken je da posvjedočimo da je rob i tako izlazimo iz kruga onih koji su negirali prijašnje poslanike kao što je Isa, to su jevreji koji ga nisu priznali a isto tako izlazimo iz kruga onih koji su pretjerali sa Isaom pa su rekli da je Boži sin nego mi kažemo da je on poslanik ali je isto tako i rob nema nikakve božanske osobine kosi se znači direktno sa tim svjedočima kad su se pojavile prve notare Prve novotarije pojavile su se u vrijeme ashaba, pogotovo mlađih ashaba. I prva novotarija koja se pojavila bila je vezana za vjerovanje u sudbinu, u kader. Kako bilježi ima muslim u svom Sahiju da su dvojica ljudi iz Basre krenula na hač i došli su kod Abdullaha ibn Omera. A Abdullah ibn Omer je bio od mlađih ashaba, tako li? Bio je dječak za vrijeme poslanika. I kaže, oni ga nađuše u Medini. A prođe se kroz Medinu kad se ide za Meku. Kad su ga našli u Medini u poslanikovoj džami, dođeše njih dvojica i rekoše Ova je Babrahmane, to tome je bio nadma. Došli smo da te nešto pitamo. Da li se stvari događaju bez Allahovog znanja? Tako ljudi pitaju. A o čemu se počelo? Počela je tada novatarija u području Basri, to je područje današnjeg Iraka, gdje su neki ljudi, a to je njihov začetnik Džad došli sa idejom, došli su sa, sa notarijom da Allah ne zna šta će se dogoditi dok se ne dogodi. Jel razumijete? Znači negirali su da Allah sve zna od uvijek i za uvijek. Nego šta su rekli? Kažu ne zna Allah šta će biti dok se ne dogodi, pa tek onda zapisuje, pa će na osnovu toga slijediti nagrada i kazna. Inače bi ostalo izgubilo svrhu i smisao da Allah neko kažnjava ako već znaš šta će biti tako dalje. Znači on tu radili se, To je bio njoj zaključak. Zla namjera, to će malo presuditi na neznanje. Ili pomiješano oboje. Ali oni su počeli sa tim zaključkom i to je prva novatarija koja je krenula u islamskom svijetu. I vezana je za vjerovanje. Kasnije, nakon toga, islamski učenjaci su među prvima Abdullah ibn koji je rekao poručite tim i takvim da ih se ja odričem, da nemam s njima ništa i da su im dijela koliko brda velika, neće od njih imati koristi dok to ne i ne pokaju se. I nakon toga, po konsenzusu učenjaka danas, ko tvrdi tako nešto izlazi iz vjere. Jer pripisuje Allahu neznanje, a Allah je uzvišen od toga i on je sve znajući. Nije to samo, samo ovaj, takva izjava negirana ima uza. Šta su, to oni negiraju praktično time sve, nije to važno što oni negiraju, ali ovdje se radi da je to bilo prva znači notarija koja je krenula. I ashabi su reagovali na takav način. To je sekta takozvana kaderija. To samo jedan kod njih ili pa Molim. Ima još takvih prvih stavki ili samo To je bila prva, prva na toga. Naravno, nakon toga dolazi još posljedice lančane i vezane, jer kad jednom zla izaš, onda ne se ispraviti. Dolaze i posljedice, molim. To je prva sekta što je nastala. Prva ideja, kasnije se sekta obrazovala oko toga. Nakon toga došla je druga notarija, a to je proglašavanje muslimana nevjernicima. Ona se pojavila u vrijeme Alije radijallahu anhu. To su bili takozvane Haridžije. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem govorio je puno, ni, maltene, ni o jednoj sekti nije govorio toliko koliko o njima. Zbog velike smutnje koji su koji su nanijeli islamskom umjetu Na kraju krajeva ubili su jednu halifu, i to četvrtog halifu Aliju radijallahu anhu, ubili su ga ni dužne samo zbog svojih zadruga. Ali interesantno je kako ih je poslanik sallallahu alaihi ve sellem opisao. Opisao ih je da su jako žestoki u ibaditu. Znači, čak i ashabovi, znate šta su bili ashabi? Znali su Kur'an za noć, proučiti cijeli. Ali rekao je ashabima da će svoje ibadete smatrati ništa ali naspram njihovih ibadeta. Namaz, poz, sve sve moguće ibadeti. Ali subhanallah, ako nema ispravnog vjerovanja, onda čovjeku ne vrijedi ni ibaditi to. I zbog toga kad učenjaci govori o vjerovanju, vjerovanju, vjerovanju, vjerovanju, ne pretjeruju sigurno. Znaju kolika je vrijednost toga. I da je to temelj svega. Zatim ih je opisao da uče puno Kur'an, ali ga ne shvataju. Zato je u jednom hadisu opisao da su to ljudi koji uče Koran, a on ne prelazi njihova grla. Šta to znači ne prelazi grla? Ne ulazi u srce. On čita recimo ajet koji Malašanu kaže in hukmu illa lillah Sud, suditi može jedino Allah ali on ne da to podrazumijeva da su ljudi ti koji sprovode taj sud a tako nije ne može se sud provoditi sam sam međutim oni to tako svata. oni su rekli Ali radi Allah ne možeš ti kad su Alija i Mavija u tom sukobu našli dvojicu ashaba izabrali da oni dogovore se sporazum i da će on i Moavija pridržava se tog sporazuma makakav bio. Znači to je pravo, to im je Allah dozvolio da naprave da izmjede dvije skupine. Međutim, oni su to protumačili kao da, da sud se daje ljudima, a ne Allahu i tako dalje i to su, nisu shvatali te riječi. Iako su ih možda svaki dan po više puta učili. Su oni imali svog nekog predvodnika? Imali su mnogo predvodnika. A koji je bilo Reci. Imam jedan pitat, kako se zna da su ti hadisi svi se odnosili baš na skup Hadidžiju? Zato što su kako kaže Ibn Kesir i drugi učenjaci, potpuno obistili nad njima. I kako se zna, recimo, da... Znači, pa, a pazi, poslanik sa sada ih je opisao i, i vanštinu njihovu, kako će izgledati. Znači, da će biti ćelavi, znači da se načela više. Pa je opisao ih da će ubijati muslimane, ostavljati nevjernike. I dešavalo se, kako bilježe Ibn Kesir u svojoj historiji, da muslimani kažu mi smo kršćani. oni kažu, ako ste kršćani, imate pravo biti u islamskoj državi, ne smije vas niko dirati, tako dalje. A jesu muslimani odmah ubiju zakolju i porobe žene. Tako je bilo stvarno. I tako ih je poslanik nam je opisao. U jednom hadisu, kako bilježi Imam Buhari, rekao je, ako da ih ja doživim, borio bi se protiv njih da, isko, da iskorijenim kao što, je, kao što su uništili Adi Semut, znači do posljednjih. U drugim hadisima obećava se nagrada i tako dalje i tako dalje. Sljedeći opis koji je bio za njih to je neprimjerena žestina prema vjernicima. Znači, zbog grijeha nekog, zbog greške ili zbog nečega što oni smatraju što da, da ne treba, neprimjereno su grubi prema vjernicima. Riječima, a često i djelima. To je isto tako jedna osobina koja se, dok je suprotno bilo u poslanikovom sunnetu i za poslanik je rekao ko sakrije sramotu i grijeh jednog muslimana, Allah će sakriti njegovu, njegovu sramotu i njegovu grijeh. Znači grijeh koji nije niko vidio, samo ti. Propisano je da ga sakriješ, da o njemu nikom ne govoriš. Iz dva razloga. Prvo zato što je Allah Đelešanu rekao La yuhibbu Allahu bisu Allah ne voli da se o zlu glasno govori, znači da se priča među ljudima i raznosi se o zlu. To spada i grijesi ljudi da se prenosi i govori o njima. A drugo zato što je poslanik sada obećao tu nagradu i da se neši i da sačuva šast i ugled tog muslima. Jer nema čovjeka koji nema kod sebe nekih griha i nedostatka. Znači ta žestina i to što je bilo tad kad su se oni pojavili, to je bio musibet koji je zadesio umet. I oni su tada odlučili, tada još dok je bio hilafet, ali je radi Allah anhu Oni su sjeli i dogovorili se, kažu niko od ovih vladara ne valja, niko ne sudi po Allahovom zakonu. Tada u to vrijeme, kada je poslanik posvjedočio da je to hilafet, ali je halif, niko od njih ne sudi po Allahovom zakonu, idemo ih smaknuti obojicu. Ko su izvali zla? Alija i Moavija. Idemo uništiti njih i iskorenili smo zlo. Spavno. A jesu ono ne znali za onaj hadis koji sam se sve najavljuje to dobro i kaže kad tu nastupi to dobro onda slijete halifa. Šta su znali šta nisu, oni su tako radili, ali čovjek kad uđe u novotarije te takve vrste, ne vredi za njega ni hadisi ni On ima svoj film koji samo gleda i ne vidi ništa drugo oko sebe. Bilo je onih koji su se vratili. Sad ćemo govoriti kako su ashabi odnosili se prema njima. Oni su zaključili tko su izveli zla, to su Alija i i odlučili su ulicu. ubiti. I na sabah namazu. Alija je klanio sabah namaz i u toku namaza zaskoči se, a mu Alija sklanila ta tu noć se razbolio. I to jutro nije otišao klanjati u džematu, a pošto tada a, vođe klanjale džemat, predvodile džemat nego pošalje zamjenika. A pošto su klanjali u prvo vrijeme kad je tamo, nije bilo svjetla, ubije njegovog zamjenika, ovaj pogriši. I Moavija ostane živ. Nakon toga Moavija je pokrenuo vojske na njih i oni su tada u to vrijeme dokrajačeni kao skupina, iskorijenjeni. Međutim, s vremena na vrijeme pojavljivale su se njihove ideje. I u današnje vrijeme pojavila se, pojavile su se te i takve ideje, nažalost, među dijelom omladine koja je možda iskreno prihvatila vjeru, međutim, upali su u mrežu tih ideja koje nemaju osnova u Kur'anu i u sunnetu. A to je ta naotarija koja je danas među najopasnijim proglašavanjem muslimana nevjernice Prvo, idealiziraju stvari, a drugo primjenjuju propise koji su kao propisi važeći, međutim njihova primjena, jer mi imamo dvije stvari u Imamo propisi imamo njegovu primjenu. Propis je jedno u redu. Recimo ko, evo primjer jedan, ko počini e, šta ja znam, recimo smatra da to ovaj primjer ćemo namjerno dovesti zato što ima vezan hadis Ko smatra da beriče dolazi od nečega drugoga, počinio je kufar. Od koga dolazi beriče? Od Allaha i dolazi od onoga što je pojašnjeno u ajatima i hadisima da tu ima beričeta i tako dalje. Ako nema pojašnjeno, nije dozvoljeno. Međutim, da li je svako ko, ko, kaže za nešto da je beričetno, a on nije, postaje nevjernik automatski. Ne postaje. A dokaz za to je hadis koji je zabilježen u zbirkama Buharije i muslima, a nalazi se u dijelu Kitabu Tefinčaka. Da su nakon osvojenja Mekke, znači vrlo kasno, u 9. hijđarskoj godini, nakon osvojenja Mekke došli ashabi koji su primili islam tada. Znači tek u Skoro primili islam i kad su na povratku iz Mekije naišli pored jednog stabla koje se zvalo stablo za kačenje oružja. Tu su mušici vješali svoje sablje za grane i smatrali su ako za, od tog drvetu vise njihove sablje, da će nakon toga pobjeda biti njihova. I sad ti ljudi koji su primili islam tek tada, kad su prošli pored tog drveta, kažu Allaho poslaniče, da i ti nama da jedno, odredi nam jedno ovako stablo da imamo za pobjede. A onda im je poslanik se nam rekao Allahu Akbar, to je isto ono što su rekli Musao i sljedbenici Musao, daj ti nama Boga kao što i oni imaju Boga. I tu je završeno. Da li im je poslanik za sredom rekao okupajte se, postali ste nevjernici. Da li im je rekao obnovite svoj šehadet, postali ste nevjernici tim. Nije. Zašto? Oni jesu rekli to što su rekli. I poslanik rekao da je to, ali nije primijenio propis na njima. Zato što im to nije bila želja i nisu znali. Tek su primili zato što nisu znali, bez obzira na što su oni tek primili Jer jednostavno zašto nisu znali, možda su tako. Pazi, ako, ako je čovjek dugo u islamu, a iz nehata neće da nauči. To onda već drugo. Ali ovo ništa, tek svoj primili sam, ne znaju ništa i tako da. Znači, propis je jedno, a primjena propisa nešto sasvim drugo. I ti kad dođeš i pričaš danas takvim ljudima, koji imaju takve da recimo kažu muslimani u Bosni i Hercegovini su nevjernici. Jesi čuo da ima takve? Ja, ja sam takvim, za njega, na primjer, rejs, kafir. Rejs, kafir, ovaj kafir. Na izborima, kafir. Da. Ja sam čuo jedan interesantan mišljenje. Kao je to. Ne može se sad reći da nisu muslimani, ali to ono zna, da ne bi sad ono to je, to je, treća, to je treća sekta koja se pojavila sa takvim mišljenjem, to su motezene. Oni, oni lju kažu takozvana položaj između dva položaja. Nisu ni nevjernici, nisu ni muslimani. Ali će nahirati hirati u džene. <laughs> Nije sumnjiva stvar, jasna, ljudi su muslimani. Pa ne, ne, mislim, ajmo sad situacija ovu. Ovo što je brat spomenuo. Šta je spomenuo? Znači, on je spomenuo izbore i ne znam što još reći da te kakve Na primjer, te stvari su najmanje sumnjive koji je islamski gledište. Nisu sumnjive. Aha. Što, zašto su sumnjive? Kome su sumnjive? Je sumnjive meni i tebi. Ja i ti nismo mjerilo, nismo učenjaci. A, pa, mislim, danas se govori direktno izbori ili ne izbori. Znači, niko ne govori sumnjiva stvar, pa Ina halal, Ena vejna haram, Znači, to cijete su to, znači, i ta solucija. Znači, mislim da se svijet toliko ne zaliči kao nije sumnjivo. I u jednu drugo. Da. Nije ništa sumnjivo. Stvar je jasna. Kad se nešto ne zna, pitajte učeni. tako Allah rekao? Pitaju se učeni i šta kažu. Poslušaš šta kažu i zašto na tako muslima treba da radi. Međutim, dođu oni kažu, ovaj ako uradi ovako nevjernik ris je nevjernik, ovaj ne, i dođu ne dođu u džamiju i neće da klanjaju za džematom, sačekaju da završi, pa on klanjaju odvojeno. Pa što znaš u džamiju? Šta ćeš u ako nekš ne za imamu? Pa neće da klanjaju džume zato što su imami nevjernici kao i oni. I onda dolazi to sve jedno po jedno povlači budu prvo reis, bude prvo reis, pa budu kasnije hrami nevjernik, pa onda kasnije bude onaj, kako se zove, budu i klanjači za njima i kogod njih i onda su samo ostanu oni vjernici. Zatim to dolazi do drugih posljedica, ako što se dešava, to je da je dozvoljeno nevjernicima uzimati metke, da je dozvoljeno nevjernike i ubiti, i onda dođe do toga da sebi ohalale i terorističke napade i ohalale sebi i atentate i te samoubice i ostale stvari, sva ta zla koja danas imamo, a koja zbilja nemaju sa islamom ništa i nemaju nikakve, nikakvog utemeljenja prosto. Jer islam nije od juče, 14 vijekova niko, niko to nije radio i sad se našao neko da to može raditi. Pogotovo u ovakvom kakav je danas. 14 vijekova, nije islam od juče ljudi. Zar je moguće da muslimani nešto ne znaju da je dozvoljeno 14 vijekova pa tek onda sada neko sazna nešto? Reci, ali recimo mi moramo slušati naše učenje. Da. I ako recimo šeh Kardavi kaže da je dozvoljeno samoudovački napad, a jednako samo i recimo šeh uh, Enes koji je poginuo u Iraku, recimo on je izdao fetu da je dozvoljeno samoudovački napad u Iraku, i ne shvatam recimo zašto mi možemo raspraviti. Zato što ako dvojica kažu, a 200 dvojica kažu da ne može, ali neki su... Šta je bolje? Neki nisu. Jel razumijete? Vamo imaš dvojicu, a vamo imaš dvijesta dvojicu. Ali recimo, meni ti znači isto ona ti dobija 2000, 3000 maraka što, što podučava nekom slavnije. Pa kad Davi dobija 10.000. Pa dobro, kad Davi... Ali samo što je rekao da može, on je dobar. Rekao je rekao da može, recimo sad glasi za neku. Ja, e, da. To isto recimo, e, jedan... To, to pod jedan znači, pazi, sad kažem, znači, imaš vamo, dvojica nešto kažu. Vamo je bilo, znači, kroz istoriju islama prošlučnjaka i nemojte misliti da je ovo najgora situacija kroz koju me prolazi. Bilo je gorih situacija od ovih da ne možete ni zamisliti. Vi da možete samo doći do dijela početak i kraja Ibn Kesira o, islam, u islamskoj historiji. Gdje on navodi i ne samo on, među njima Ibn Đarira Taberi i drugi. Ali Ibn Kesir je interesantan zato što on iz kasnijih generacija u 7. Navodi vremena kad su ljudi bili prisiljeni jesti jedni drugi. Pa tatarsko vrijeme kad je milijon i dvijesta, znači pazi, govori se o cifri milijon i osamstotina hiljada ljudi je pobijeno u tatarskoj najezdi. I to hladnim oružjem, nije bilo okovi, bombi, granate, hladnim oružjem. Možda kolika je to koliko je to problem. Ali tad nije bilo toga. Bio je Ibn tad živ Bio je Ibn Kajim živ. Ibn Temije se borio protiv Tatara. Ibn Kajim je bio živ. Ibn Kesir je bio živ. Imam Zeheb je bio živ. Svi su bili živi u to vrijeme. Niko nije ni pomislio da tako nešto je. Pozivili su na borbu. Ali borbu na, na način koji je propisan. Jer musliman nije dozvoljeno sebe ubiti ni pod koji cilj. Znači nema slučaja kad je musliman sebe dozvoljeno i kako sad može doći, recimo, <clears throat> to je jedna, jedna činjenica, na osnovu čega sad može doći neko i kazat može. Bez obzira, pazi, mi nismo kršćani, ako recimo naš, naši učenjaci nešto kažu. Postoje drugi učenjaci koji raspravljaju o tome i dolazi tu i tako dalje. I ima razum koji čovjek upotrebljava. Pazi, ako ti neko kaže, recimo, šta bi sad kad neko rekao možeš koristiti alkohol? Je tako li? Kad bi tebi sad došao neko i rekao, možeš piti šljivovicu koliko hoćeš, samo da se ne opijaš previše. Jel bi prihvatio to od njega? Bil prihvatio. A znaš da ima učenja kako i to kažu. Cijeli jedan mezmet to tvrdi, da, da vino je samo vino od grožđa. A sva ostala alkoholna pića mogu se piti do granice da čovjek ne, ne opije se. Ali zašto to nećemo mi prihvatiti? Zato što poslanje sam kaže sve što opija je alkohol i sve što opija je haram. Ono što opija u velikim količinama zabranjeno i malim. To sve hadisi iz Buhari i muslima. Pa ako nećemo prihvatiti to mišljenje, zašto onda ne bismo rekli ljudi da znam se ubijati zato što Allah kaže vola tektula fusekom inna Allahe kane bikum rahima. Nemojte ubijati sami sebe, Allah je prema vama milosti. Jel zato što Allah kaže tek tu bi rahmetila, nemojte gubiti nadu Allahom milost. Zato što Allah kaže u suri Jusuf Ome to to rahmeti da kao kafiru. Onaj ko gubio nadu Allahu milost, on, on, on je samo nevjernik. A što sve ajti koji govore o tome da čovjek ne može doći, ne smije doći do stepena da više ne vidi nadu, u život i tako dalje. Na kraju, Allah je taj koji okreće stane ljudi, la havla, la kuvata, illa bila. Često ta Zašto zbog tih ajeta i zbog tih značenja ne bismo rekli ta fetva nije ispravna? Ma od koga da je došla, tako li? Da li bi ako bi ti neko rekao da je duhan vađiv. Znaš da ima učenjaka koji kažu da ima slučaja koji je popušiti cigaru vađiv. Jel znate, ne znate za to? Ima samo, i to dan danas učenjaka iz Egipta koji kažu popušiti cigaru i vađiv. Kada? Kažu kad moraš na namaz. A na namazu je da budeš slušan. A pušaš, ne može biti slušan ako ne zapali. A pošto je pušenje mekruh, a slušeno vađiv. Kaže da smo potpunili vađi, može se vratiti na kruh, ispušiti cigaru i skrušeno kranju. Jer ono što je pravilo ima fiksku vađu i tako oni izvedu meselu neko. Zašto mi to mišljenje nećemo prihvatiti? Zato što je haram. I zato što se nedozvoljenim ne može postizati dozvoljeno. Nego ako je pušač ima, ima da se strpi, na tome da to ostavi. Ili da ne puši nikako. Zašto? Zato što ima i drugi. Zar je u samom isto haram ljudi. Jel haram nije? Pa za nije, čak se učenjaci razirali da mu se klanje dženaza ili ne. Čak stav će biti vječno u džahennemu ili neće. Poznati u muslimu hadis. Ko se ubije železnim predmetom, uvijek, vječno, do vijeka, vijeko tako hadis, četiri petani potvrda ima, bit će tako u džahennemu i ubijat će se i tako dalje. Zašto sad, zašto gazi taj haram? Zbog čega? Zbog nečije fetve. Ne umanjujući vrijednost učenjaka koji su rekli. Jer poslanik se nam kaže kada se učen čovjek potrudi da pronađe rješenje, ako pogriši dobit jednu nagradu. A ako pogodi dobit dvije nagrade. Međutim, ovo napomena jedno ovom hadisu učenjaci kažu, on će dobiti nagradu, ali nikom živom nije dozvoljeno da ga slijedi ako zna da je greška. A svalno, znači, zar, nije, zar nije, ne postoji savršeno jasni dokaz da je zabranjeno ubijati sebe i ubijati druge? Osim u slučaju rata, i to i tada u tim slučajevima Postoji pravila i propisi i tako dalje. Profesor, jedno pitanje. Ja sam baš slušao u vezi izbora, pošto smo krenuli od Haridžija od suda. Slušao sam vrijeme izbora i odlično pitanje vraća postavljaju da li je har, uh, e, odnosno haram, odnosno zabranjeno glasati ili ne. Razumite? Vraća kaže, imaju to je to, ako se šteta manje veća, znači uglavnom da A gledajte, niko nije dao prijedlog, niko nije gledao na primjer analize kako je napravila sudove i da šta da travi se od vlasti, šta da se znači smirava, i ko. Znači nas jednostavno začepi uši i odu zajedno glas i, i ne redno, razumijete. I ja, ja kažem, on, on, možda se protektiva Bosna Hercegovina, ali pola ovog svijeta odlično nije glasalo tih takozvani mi dolazimo, iz što te znači pričamo o tim stvarima, izbori kao izbori da li su dozvoljeni ili nisu. Postoje dva mišljenja oleve i ispravno je mišljenje da su izbori dozvoljeni. Međutim, pod kojim uslovom? Znači, izbori su sredstva, nisu cilj, shvatite to. Znači, izbori su sredstva, nisu ciljena stvar. I u islamskoj državi postoji vid izbora. Da se ne bira halifa, da se ne biraju namisnici. Samo o kakvim vrstama, zbog toga kažu da je najspravnije mišljenje izbori su u principu dozvoljene, ali pod uslovom 1, 2, 3, 4 itd se znači- Ovdje u Bosni i Hercegovini situacija, situacija je drugačija za izbore. znači učeni ljudi se pitaju i kažu može li, ne može li i tako dalje. I pitali su recimo za Bosnu ja sam konkretno bio kad su zvali i kažu takvo je vrijeme, takva je situacija da bi ljudi ono što su, što su branili u ratu mogli izgubiti u miru na bezezan način. Prema treba da se sačiti čast, prava, politička, ekonomska, vaka, naka, moraš vas to predstavnika. Jer razumijete to? Ali nije važno to, ne govorimo o toj misli, nego govorimo o, to, o tim pitanjima, <clears throat> konkretno u ovom slučaju sličnost ovoga danas što se dešava sa Haridžijom. Znači kada se i ovo danas što se pojavilo to sa tim samoubistvima, terorističkim tim napadima, aktima, Znači nešto što nije bilo u 15 vijekova muslimana. Zar ne zaslužuje da se opiše notari, kao notari? Znači ne samo da nije bilo vrijeme poslanika Jesana, a sad smo neku definiciju vjerovanja i dijela kojima se želimo da se približimo, a on želi da se približi Allahu, je tako li? A to nije sve da poslani znači. Ja te pitam, je li ovo može biti notarija? Po, po definiciji spada u notariju. Je tako li? Je li spada ne spada? Ali imamo, imamo hadis koji je poslanik eh, poznavala za Šara Bogića. Eh, uglavnom ovako, eh, ko se bude borio radi mene, ja mu garantujem uput. To je tačno. Znači, i sad, ako mu džahid u ovom vremenu nisu na uput, nisu ispravni, recimo koliko danas ljudi izvrši sam udaračni onda šta je sad? koji nismo spremni, on je baš odšao od džihad. Mi nismo spremni nešto. Slušaj, je li u Londonu bio džihad? Je li u Madridu bio džihad? Oni su učesnici. Je li u Madridu bio džihad, pitam te? Je li u Londonu bio? Je li ovo sad recimo tamo što, što je u Sanđaku, je li to bio džihad? Nije podvala, sigurno ima to. Zna, zna se šta, kako, kuda i gdje. Isto što su rekli, izvor zla je muftija, idemo usmaknuti muftija. Jer to se može srstati I prvo, drugo, hađi moj, džihad je ibadet i on ima svoje ruknove, ima svoje šartove, ima svoje adabe. I onaj ko bude ispunio šartove, ruknove i sumnete džihada, taj će biti upućen. Isto kao i namaz. Ibadet koji nas najviše upućuje na nas. Ali ako bi ga čovjek klanjao zapestao, će ga uputiti ili neće? Hoće ga uputiti ili neće? Neće. Isto tako je džihad, ima sve šartove, ruknove, sumnete. I ako je ne ti koji su ta, u takvom džihadu ne ispunjenih šartova i uslova, neće biti upućeni. Kao i klanjači koji ne ispune šartove i ruknove namaza. Znači namaz koji čovjek klanja bez abdesta, nije ispravan namaz. Prema tome, tako da to treba imati na umu i vidu. Drugo, treće, šta je, što ti kažeš da je jedan otišao? Šta mu vrijedi što je otišao kad je Bog samo zna koliko drugih iza sebe muslimana nam u negore Što je na kraju krajeva, što je najgore, islamu vrata zatvorio skoro na svim mjestima. I što je otvorio sva vrata neprijateljima i islama i muslimana da mogu blatiti, kaljati, prljati i tako dalje. I onda dođu oni kao šlag na to, e, eto, to je to što su oni pričali. A vamo što hiljade i stotine hiljada muslimana ulažu trud, dnevni, mjesečni, sedmični, ovo da bi islam prikazali kakav jest, lijepim i prihvatljivim za čovjeka. Znači čovjek, mi ako bismo rekli da musliman ne može biti musliman osim kad ima Hilafe ko što oni govore, mi bismo tada zrekli za da ne nepotpuno. Jer čim se ne može praktikovati u nekom prostoru vremenu, to znači da ne, na tako nije. Međutim, to pobija e, sva kuranska kazivanja o prijašnjim poslanicima i o našem poslaniku, koje jasno govori da je Musa ali sa svojim vjernicima bio vjernik i musliman i poslanik i dok je bio pod faraonovom komandom i vlašću kada je faraon tlačio, kada je faraon ubio mušku djecu njima. Znam se to zuluma. Svako muško djete, ima i ljudi, policija koja dolazi i zapisuje koja žena je trudna u Beno Israelu. I kad je zatrudnila i kad se prilike porađa i dolazi i prate. Pa što znam se to. I čim djete izađe odmah kao bio je muško djete. Je li Musa naredio, idite ubite koga stignete. Nije naredio. Rekao im je Iseinu billahi usviru. Tražite pomoć od Allaha i stavite se. Innal arda lillahi yuritha meni yashaa. Zemlja je Allahova i on je daje kome hoće od svojih robova. Var akibetu men A znajte da će bogobojazni vjernici na kraju biti pobjednici. Tako mi Musa ali se nam govori. Isa ali se nam. Htjeli ga ubiti. Nije rekao nijednom od svojih učenika idite branite me svojim životom. Nego prepustio se Allah ga ustigao, sačuvao i tako dalje. Na kraju krajeva poslanica Ralošan mi je rekao u suri Al Imran وَكَأَيِّ مِنْ نَبِيٍ قُتِلُوا مَاهُ رِبِيُّ نَكَثِيرُ To je jednom kirajetu. A u našem kirajetu قَاتَلَ مَاهُ koliko ima poslanika i vjerovjesnika s kojima su se borili vjernici i tako dalje, a u drugom kirajetu kutila mahur bio neketir s kojima su ubijeni brojni. Znači mi znamo da su i poslanici i ostali, ali niko nikada nije posegnuo za takvu metodu. Pa zar je moguće da nešto što nije bilo u sumetu nijednog poslanika, nije bilo u sumetu naših poslanika, nije bilo vrijeme Hulefaura, Rašidina, Četvrca i halifa. Nije bilo vrijeme ni jednog učenjaka do 15. vijek. I u današnje vrijeme velik, ogrom, znači gotovo konsenzus postoji. Učenjaka. Pogotovo u ovakvom obliku, na ovakvim mjestima, kao što recimo bilo o, o, po, ovim zemljama gdje samo izaziva se nered, smutnja i tako dalje, postoji konsenzus. Čak i šifra Glavine odobrava te takve postupke, zar je moguće da to bude ispravno? Zašto? Na osnovu čega? Na osnovu čega gazimo sve te kuranske dokaze, sve te hadijske dokaze? Znači, hiljadugodišnju tradiciju, mislim kad kažem tradiciju ne mislim na nego jednostavno hiljadugodišnje činjenice, vrijeme, gdje je bilo i težih situacija od ovih, gdje je bilo i gorih vremena od ovih. Kako to opravda? Čime? Nije jasno. Reci. znači u Haridijama, godinu sada no, još kad govorim o ovom drugoj sekti, znači ovom tekfirenju, Naprimjer, ja želim reći samo Bosni Hercegovini, naprimjer, naša specifična situacija. Na onda svaki poslanik došao i borio se, e, dao riječi, dao djelama, znači dao, dao i tako dalje. I ako na kraju si se dao, na kraju mi ovdje imamo složenu situaciju, danas u Bosni Hercegovini i svakim svijetu, znači da se kriječu tim smanjima nekim, znači da se organiziraju neke, neke grupe i da osnivaju znači, neku sudah. Mi moramo teško uspostaviti uh, e, ono kakav islam u, u cijelosti. Znači mi uzmemo islam i praktikujemo jer idemo do drugog potpunog ne možemo sad čitav život Allah nas pita, zašto niste. Znači, Sada si tamo gdje ste mogli potpuno ili narod za sve što je učenjaci, Kaže zašto narod nije? Nije se ona pita, prvo pita učenjake, zašto nije znao narod, nego učenjaka, zašto niste podučavali, zašto niste podučili narod da seli odavde, da se vidi na drugom mjestu. ovdje ne može se Allahom može se ne možeš. I prva činjenica. Druga činjenica, ako, ako već hoćete glasati, takva je situacija, ko hoće, znači ima ovaj, to da ko neće znači ima ovo, ima sumnjava stvar. Prvo, što se tiče hijđre i toga što ti govoriš, to je pitanje bilo aktualno kad je Osmanska država odlazila s ovih prostora i fetva tadašnje uleme bila je da se hijđa čini. Međutim, bilo je i onih koji su podržavali ostanak. Ali to je vrijeme bilo i prošlo. Sadašnje vrijeme je takvo kako jest i postoji nekoliko činjenica. Znači, prvo, oko čega se, šta je sporno, jesu li muslimani u Bosni li muslimani ali Muslimani, Zašto ne bili? Hajde reci zašto. Zato što su potlačeni. Zato što su ubijani. Zato što su proganjani. Zato što su silovani. Zato što su opljačkani. I još sad treba da im dođe neko i kaže niste ni muslimani. Jel to može tako? Dakle, ovdje je tu kao onaj Šta ne može? Zato što ne klanjaju? Prvo, da li svi ne klanjaju? To prvo. Drugo, da li svi ne klanjaju stalno? Jer oni koji kažu da, je namaz djelo koji izgleda iz vjede, kažu to je ako stalno napušam. Međutim, ako obavlja bilo koji namaz, recimo ponekad šara, klanja džumu, Ramazanom klanja to i po njima nije nevjernik, nego veliki grešnik. Treći, mi govorimo o narodu, ne govorimo o pojedincima. Shvatate li? Zato mislim da se takav stav ne može opravdati ničim. Ima nedostataka kod muslimana u Bosni Ima. Koji je nedostatak? Prvo, treba širiti da se nama klanja. Znači, da se nama redovno, što više i što češće. Da se daje zekat, da se posti Ramazan, da se ide na hač, da se praktikuju druge stvari vjere što više. Da se drži zabranje, da se ostaje zabranje. Da se kloni alkohola, da se kloni bluda i ostalo što strašno. Ali to ništa ne znate iz vjere. Znači, sljedeće pitanje. Ko je tako ima pravo da izvodi ljude iz vjere i da ih vodi u vjeru? Kao što niko nema prava da kaže kršćani su muslimani i oni će ti koji će Isto tako nema pravo niko da kaže na isti muslimani i nećete ući u To je. A drugo što je još važnije, ko je to nekome naredio da on govori ko je musliman ko jedan interesantan podatak koji iznoši Selmana Lauda, a to je da nikada poslanik za sada nikoga nije proglasio Nikada sahabi nisu nikog proglasili nevinim. Osim Abdullah ibn i to nije jasno. Nego je rekao samo nemam ništa s njima. Znači nije, nije to bio uopšte, zato proglašavanje nevjerstva, to je tako tefir, to je stvar kojom se bavi kadije. Kod kadije ko dođe, pa se kadija mora otvoriti, da li stvarno zašto zvijeri ili nije, pa da na njemu primjeni propise islame čim se nisu tome bavili. Jedna interesantna stvar koja je od jednog šeha baš upitan, ima, čuli ste ona djela koja izvode iz islama. Pa sad ima jedno djelo, a to je, kaže, ako se čovjek okrene od vjere, neće da je nauči i tako I sad došli su pitanje njega, zašto ta mesela nije pojašnjena dovoljno? Koji god knjigu akajsku otvoriš ovo, ono, nima, to mi samo to piše. Nema nikakvog pojašnjenja sad do ono, Kaže sinko, naša je dužnost i mi se trudimo da ljude zadržimo u islamu i da ih uvedemo u islamu, a ne da ih izvodimo iz islamu. Niko nas nije zadužio time. A što da se baviš nečim što ti nije naređeno i od čega možeš u najboljem slučaju da, da budeš u pravu i da ne dobiješ ni nagradu ni kaznu za to, a izlaziš se kasno. Ko ti je naredio da, da ti proglašavaš to, da se baviš uopšte tim? Otkud ti to? Prema tome, <clears throat> to je samo isto tako jedan vid, kao što kažu učenjaci, ostanka bez Allahove podrške na putu islamu. A to je jedan vid da čovjek se bavi nečim što mu nije naređeno. Ili da se bavi nečim što je manje vrijedno od onoga što je više vrijedno, kao što je naklanja na fila, naklanja farzove, recimo. Tako da. Prema tome, <clears throat> u svakom slučaju gubitak, gubitak, gubitak, a za muslimane velika glavobolja. Molimo Allah Žešanu da nas sačuva i da nam istinu pokaže istinu i pomogne nam da je slidimo, a ne neistinom i pomogne nam da je se klonimo. Imam pitanje se tiče namaza i klanjanja za ljudima. E, kad se može cijeniti, cijeni se, zasigurno, i zna, uvjeren sam u to, da je čovjek od broja jedan otak, pod dva čovjek koji koristi opojna sredstva, da je dozvoljena klanizanje. Jesi. Jesi. U, spa, u znači, akajetske stvari koje se obraja Ahlusunneti džemat, znači da klanjaju za svakim novotarom i grešnikom. Znači, klanjaju vas. Svako ko nije nevjerni, klanjaju za njim. Znači, hmm. to tahavijskoj akidi čak postoji i u drugim dijelima suneta i džemata koji su vezani za akidu. Da li bolje da imam bude što imam bolje, to je bolje. Međutim, imam se obično ogledalo vremena i prostora gdje se živi. Tako da zanima se ne samo da treba, nego i vađu planiti kao i džemata. To bude rečeno jedan od ljudi koji je posebno negativan stav imao prema tim uh, ehlu tekfiru takozvani bio je šeh Jusuf Ahmed. On je jedini, koliko ja znam, koji je istirao iz svoje halke čovjeka koji je počeo govoriti o tekfiru. Yes. Da nas Allah Žešanu pomogne i učini od onih koji su iskreni. Amin. Wa sallallahu ala nebina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam. صقيلة كلها من صنع ربي النجوم الساهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كل